وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا Na tumekwisha bainisha katika Qur'ani hii ili wapate kukumbuka lakini haikuwazidishia ila kuwa mbali nayo قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا sema lau kuwa wangelikuwa pamoja naye miungu mingine kama wasemavyo basi wangelitafuta njia ya kumfikia mwenye kiti cha enzi subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira subhanahu wa ta'ala ametakasika na ametukuka juu kabisa na hayo anayoyasema تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا zinamtakasa zote mbingu saba na ardhi na vyote viliomo ndani yake Na hapana kitu ila kinamtakasa kwa sifa zake, lakini nyinyi hamfahamu kutakasa kwake. Hakika yeye ni mpole na mwenye maghfira. واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا Na unaposoma Qur'ani tunaweka baina yako na wale wasioiamini akhira pazia linalowafunika. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفوراً na tunaweka vifuniko juu ya nyoyo zao wasije wakaifahamu na tunaweka kwenye masikio yao uziwi na wanapomtaja katika Qur'ani Mola wako mlezi peke yake basi wao hugeuka nyuma wakenda zao nahnu a'lamu bima yastami'una bihi idh yastami'una ilayka wa idh hum najwa idh yaqulu adh-dhalimun اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا Sisi tunajua vyema kabisa sababu wanayosikilizia wanapokusikiliza na wanaponong'ona. Wanaposema hao madhalim, nyinyi hamumfuati isipokuwa mtu aliyerogwa. انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا Tazama vipi wanavyokupigia mifano, basi wamepotea. Kwa hivyo hawawezi kuipata njia. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا Na walisema, je, tutapokuwa mifupa na mapande yaliyovurugika, tutafufuliwa kwa umbo jipya? قل كونوا حجارة أو حديدا Sema, kuweni hata mawe na chuma. أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريباً au umbo lolote mnaloliona kubwa katika vifua vyenu. Watasema, nani atakayeturudisha tena? Sema, yule yule aliyekuumbeni mara ya kwanza. Watakutikisia vichwa vyao na watasema, lini hayo? Sema asa yakawa karibu. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا Siku watakapokuiteni na nyinyi mtamuitikia kwa kumshukuru na mkadhani kuwa hamkukaa ila muda mdogo tu. الله أكبر الله الله Tumebainisha katika Qur'ani hii kwa uwazi mzuri tukipiga mifano na kutoa mawaidha na hukumu ili wapate kuaidhika hao shirikina lakini nyoyo zao zimekuwa kama mawe kubainisha huku hakukuzidishia ila kuzidi kuwakimbiza na haki ewe nabii ili kudhihirisha upotovu wa madai yao wanaomshirikisha Mwenyezi Mungu sema lau kuwa wapo miungu wengine pamoja na Mwenyezi Mungu kama wasemavyo hao miungu wangelitafuta njia kumfikilia huyo mwenye ufalme wa mwisho ili wapate kushindana naye. Mwenyezi Mungu ametakasika kabisa kama anavyostahiki na ametukuka aliyemkuu shani yake na yote wanayodai kuwa wapo pamoja na yeye miungu wengine. Hakika mbingu saba na ardhi na viumbe vyote viliomo humo vinamtakasa na kumtukuza na vinaonyesha uzuri wa kuumbwa kwake na kutakasika kwake subhanahu na kila upungufu na kukamilika ufalme wake na kwamba yeye hana mshirika na yeyote katika viumbe wa ufalme wake ulioenea vyote hivyo vinamtakasa na kumsifu lakini makafiri hawafahamu hoja hizi kwa kutawaliwa nyoyo zao na mghafala na Mwenyezi Mungu ni mpole kwao na mwenye kuwasamehe wanaotubu kwa hivyo hawafanyii haraka kuwapa adhabu Ewe nabii, unaposoma Qurani inayotaja dalili za haki, sisi huweka pazia lenye kukuficha baina yako na wale wasioamini kufufuliwa na malipo pale wanapotaka kukushambulia. Kwa hivyo hawakuoni na kwa mujibu wa hikma yetu ya kupotoa na kuongoa huweka vifuniko juu nyoyo zao wasipate kuifahamu Qurani ilivyo. Na katika masikio yao hutia uziwi basi hawasikii lenye manufaa kwao Hayo ni kwa sababu ya kupindukia katika inda yao na majivuno yao. Na pale unapomtaja Mola wako mlezi katika Kurani peke yake bila kuwataja miungu yao, wao basi hurejea nyuma wakaacha kukusikiliza. Sisi tunajua vyema vile wanavyoisikiliza Qurani nao hali wanaikejeli na kuifanyia maskara na huku wanakusikiliza. Nao wanayaficha iliyosemwa na hiyo ndiyo kauli ya wenye kudhulumu katika siri zao. Wakisema, ikiwa mtamfuata huyu, basi hamumfuati ila mtu aliyegeuzwa akili yake. Hebu angalia, vipi walivyokushabihisha. Wamekushabihisha na mtu aliyerogwa, na wakakuita kohani, mtunga mashairi, wakaipotea njia ya hoja. Kwa hivyo wasiweze kupata njia ya kuzua tusi linalokubalika au kwa hivyo wakaukosa uongofu na wasipate njia ya kufikilia Wanaokataa kuwa watafufuliwa wanasema hivyo tutafufuliwa baada ya kuisha kuwa mafupa yaliyobunguliwa na mapande mbalimbali tukawa hai na umbo jipya haya hayaingia kilini. Ewe nami waambie hata mkiwa mawe yasiyo na uhai au chuma ambacho ni kigumu kuliko jiwe au umbo jingine lolote ambalo mnaona kwa mawazo yenu haliwezi kuwa hai basi hapana shaka yoyote mtafufuliwa. Watasema kwa kuona ni muhali, nani atakayeturisha hivyo? Waambie, atakurisheni Mwenyezi Mungu, yule yule aliyekuumbeni mara ya kwanza. Watakutikisia vichwa vyao kama stajabu, nao wakisema kwa kejeli, huko kufufuliwa unakutuahidi kutakuwa lini? Waambie, nataraji kutakuwa karibu. Na siku atapokufufueni Mwenyezi Mungu kutoka makaburini kwenu, mtafufuliwa nanyi mkimshukuru na kumsifu Mola wenu mlezi kwa ukamilifu wa uwezo wake. Na mtadhani kuwa hamkukaa makaburini kwenu ila muda mchache tu. Mtaona muda ni mfupi kwa mnasaba ya hayo mnayoendea.